Աբդուրցիների համար ամենամտահոգիչը դպրոցի աշակերտների թվի նվազումն է։ Լոնդոնյան առաջատար թատրոնում կցուցադրվի Տիգրան Չուղաջյանի Կարինե օպերետը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն հուլիսի 28-ին եւ լույս 29-ի գիշերը հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 180 անգամ որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի երազիկային զինատեսակներից, ականանետերից ու նռնականետերից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 2800 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից այսօր տարածված տեղեկությունն առայն, թե իբր իրենց զինուժի կողմից խփվել է հայկական անօթաչու թռչող սարք, իրականությանը չի համապատասխանում։ Այսօր կայացել է Արցախի վերահսկիչ պալատի հերթական նիստը։ Այս անգամ վերահսկողությունը իրականացվել Ասկերանի շրջանի վարչակազմում եւ Արցախի գյուղատնտեսության նախարարությունում։ Մանրամասները Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժում։ 2015 թվականի մայիսի 18-ից վերահսկողությունը իրականացվել Ասկերանի շրջանի վարչակազմում։ Վերահսկողությունն իրականացվել է 2013-2014 թվականների գործունեության նկատմամբ։ Վերլուծելով եւ ամփոփելով Ասկերանի շրջանի վարչակազմին հատկացված միջոցների, պետական սեփականության օգտագործման եւ կառավարման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքները, վերահսկիչ պալատը եզրակացնում է, որ Ասկերանի շրջանի վարչակազմին հատկացված միջոցները հիմնականում օգտագործվել են ԼՂ օրենսդրության Սարգսյանը համապատասխան։ Վերահսկիչ պալատի աշխատակազմի 3-րդ բաժնի պետ Սամվել Շմավոնյանի խոսքով 2013 թվականին ձեռք բերված 87.000 դրամ ընդհանուր արժեքով ավտոպահեստամասերի Հզմական հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերը արժանահավատ չեն փաստաթղթերով ձևակերպված եւ նույն գումարով փաստաթղթի ձեր վերված ավտոպահեստամասերը տարբեր են։ Վերահսկողության ընթացքում իհայտ եկած խախտումները վերացնելու եւ հետագայում այդպիսի բացառելու նպատակով վերահսկիչ պալատն առաջարկում է։ Լրացկյանի շրջանի վարչակազմը գրոններ մարտականական արժեքների երկագրումը իրականացնելու լավ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան։ Միջոցներ ձեռնարկել պետական գույքի առավել արդյունավետ կառավարման եւ օգտագործման ուղղությամբ։ Հունվարի 21-ից հունիսի 2-ից նկատ ժամանակահատվածը վերահսկիչը վերահսկողություն է իրականացրել Արցախի գյուղատնտեսության նախարարությունում։ Գյուղատնտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագրերի շրջանակներում ընտրանկային կարգով վերահսկողությամբ ընդգրկված պարարտանյութերի սերմերի դիզվառելիքի եւ խոշոր եղջերավորանասուների արժեքի մասնակի սուբսիդավորում ծրագրերով 2013-14 թվականներին պետական բյուջեից հատկացումների 83.6%-ն իրականացվել են Արցախի գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի հիմնադրամի միջոցով։ Վերահսկիչ պալատի աշխատակազմի երկրորդ բաժնի պետ Համլետ Ապրեսյանի հավաստմամբ Անհրաժեշտ է նշել, որ հիմնադրամի կողմից նմանատիպ ծրագրեր իրականացվել են նաև պետական բյուջեի այլ ծրագրերից եւ սեփական միջոցների հաշվին։ Ծրագրերի իրականացման համար ընդգրկվել է մի քանի օղակ՝ նախարարություն, հիմնադրամ, շրջվարչակազմ, համանք եւ շահառու։ Խոշոր եղջերավոր անասունների արհեստական սերմնավորման նպատակով պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողությամբ խախտումներ եւ թերություններ չեն հայտնաբերվել։ Պատվաստուկների եւ այլ կամաճարակային պարագաների գնման գործընթացն իրականացրել է գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան։ Ձերբերված պարտանյութերի գները երեսկողություն իրականացնող հանրաժողովի կողմից համեմատվել են Հայաստանի Հանրապետությունում գործող շուկայական գների հետ, արդյունքում էական տարբերություններ չեն արձանագրվել տրվել։ Ամփոփելով վերահսկողության արդյունքները, Վերահսկիչ պալատը որոշեց. Պետական նպատակային ծրագրերի արդյունավետ իրականացումն ապահովելու համար իրականացվելիք միջոցառումները եւ ծրագրերում կատարվելիք փոփոխությունները ԼՂ կառավարության քննարկման ներկայացնել ժամանակին։ Ծրագրերի նկատմամբ իրականացնել հետևողական վերահսկողություն եւ բացառել հատկացված միջոցների ոչ նպատակային օգտագործումը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Լսողական խնդիրներ ունեցողները կարողանում են մերվել կոլեկտիվին, թեման շարունակում է Քնար Բաբայանը։ Ստեփանակերտից լուսողական խանգարումներ ունեցող 20-ամյա Բորիս Ասերյանը, չնայած երիտասարդ տարիքին, Ղարաբաղ կարպետ ընկերության ամենահմուտ գորգագործներից է։ Բորիսը 1 տարուց ավելի է աշխատում է գորգագործարանում։ Նա խոստովանում է, որ չնայած աշխատանքը ծանր է, բայց իրեն հեշտությամբ է տրվում։ Բորիսից բացի Ղարաբաղ կարպետի Ստեփանակերտի մայր գործարանում լուսողական խանգարումներով եւս 5 գորգագործ է աշխատում։ Գործարանի արտադրության պետ Հասմիկ Մխիթարյանը ասում է, որ սկզբից էր դժվար, հիմա արդեն հարմարվել են ու ավելի հեշտ են հաղորդակցվում նրանց հետ։ Աշխատելուց հետո փորձը ցույց տվեց, որ իրենք շատ ավելի կարողանում են քեզ հասկանալ, քան այն մարդիկ, որոնք որ խոսում են։ Արդեն մենք սովորել ենք իրանց այսպես ասած ժեստերով իրենք արդեն մեզ հասկանում են, որիսի մենք արդեն բարեր ենք գալու, որոնք իրենք արտահայտվում են, իրենց ասածը դու լսում ես։ Շատ կազմակերպված ճիշտ է, մի փոքր իրենց հետ դժվար է, որովհետև իրանք եւ հոգնում են շուտ, եւ այդքան իրենց ֆինանսականը չի հետաքրքրում, ինչքան որ իրանք աշխատանք ունեն, դուրս են եկել մարդամեջ եւ մենք ընդունեցինք ինչի համար, որովհետև մենք զգացինք, որ իրանք շքան տարիք ունեն։ Տիկին Մխիթարյանը հիշում է, որ սկզբնական շրջանում լսողական խանգարումներով գորգագործները չէին շփվում մնացածների հետ, ավելի մեկուսացած էին։ Նոր են եկել աշխատանքի, շատ կաշկանդված են իրացում, չէին շփվում մյուսների հետ։ Այսինքն սահմանափակ էր իրանց մոտ, իրանք միայն շփվում էին մեկը մյուսի հետ։ Բայց այս 1.5 տարվա ընթացքում մենք զգացինք, որ իրանք արդեն շփվում են եւ բոլորի հետ, եւ դուրս են գալիս քաղաք, իրանք դրսում էլ ենք տեսնում զբոսնելուց։ Իսկ դա մինչև այդ իրանք ծնողների տեղեկացմամբ իրանք դուրս չէին գալիս։ Այսինքն իրանք բացվեցին, դուրս եկան դեպի հասարակություն, զգացին, որ պիտանի են հասարակության համար։ Զրուցակիցս վստահեցնում է, որ չնայած դժվարություններին իրենք պատրաստ են լսողական խանգարումներով եւս 3 աշխատող ընդունել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղեր ձեղել Տանն Կիլիկիո կաթողիկե հայոց կաթողիկոս Պատրիարք Տեր Գրիգոր Պետրոս Կապրոյանին։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. Ամենապատիվ հոգևոր Տեր, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ տանն Կիլիկիո կաթողիկե հայոց 20-րդ կաթողիկոս patriarchի գահակալության կապակցությամբ։ Անգնահատելի է տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության դերը հայապահպանության եւ մեր ժողովրդի միասնության գործում։ Վստահ եմ, որ ձեր գահակալության շրջանում եւս տանն կիլիկիո կաթողիկոսությունը կշարունակի ջանքեր ներդնել հասնելու հայության, մասնավորապես մերձավոր արևելքի հայերի արչև ծառացած բազմաթիվ խնդիրների լուծմանը։ Մաղթում եմ ձեզ քաջառողջություն եւ գորով իրականացնելու ձեր բարձր առաքելությունը։ Իսլամական պետությունը հապեկչական խմբավորման դեմ պայքարի հարցը քննարկելու համար Յարոսլավլում կհավաքվեն 64 երկրների հատուկ ծառայությունների ղեկավարները։ Հուլիսի 29-ից 30-ին Յարոսլավլում Ռուսաստանի Դաշնային անվտանգության ծառայության հովանու ներքո տեղի կունենա հատուկ ծառայությունների անվտանգության եւ իրավապահ մարմինների ղեկավարների 14-րդ նիստը աշխարի 64 երկրների 92 պատվիրակությունների, ինչպես նաեւ միջազգային 4 կազմակերպությունների մասնակցությամբ, ասված է տարածված հաղորդագրության մեջ։ Ավդուրցիների համար ամենամտահոգիչը դպրոցի աշակերտների թվի նվազումն է, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Մարտոնու շրջանի Ավդոր գյուղի դպրոցը գրում է Արցախյան ազատամարտում նահատակված շրջանավարտի անունը։ Արցախյան ազատամարտին մասնակցած գյուղի 30 երիտասարդներից միայն Սամվելը նահատակվեց։ Նրա օրինակը նվիրումի ու Արցախի նորագույն պատմության հայրենասիրական դաս է փոքրիկ կրթօջախի բոլոր ներկա եւ գալիք սերունդների համար։ Մենք միշտ փորձում ենք մեր աշակերտներին դաստիարակել մեր հերոսների օրինակով եւ միշտ ասում ենք, որ ուր է լինեն մեր աշակերտները, մեր շրջանավարտները, պետք է միշտ փառք ու պատվով հիշեն Սամվելին եւ արդարացնեն նրա անունը։ Դպրոցի տնօրենի համար այսօր ամենամտահոգիչ հարցը աշակերտներին նվազող թիվն է։ 2014-ին դպրոցը շրջանավարտ չի թողարկել այս տարի առաջին դասարան կընդունվի երկու աշակերտ, ինչը որոշ չափով հուսադրող է, ասում է տնօրեն Ռիտա Գրիգորյանը։ Այժմ դպրոցում սովորում է ընդամենը ցավոք պիտի ասեմ 14 աշակերտ, ունենք 10 ուսուցիչ եւ 6 աշխատող։ Դպրոցը Տագյուղի զարգերակն է։ Եվ որքան է զարգերակը թույլ է, տվյալ օրգանիզմը արդեն գիտենք ինչ է սպասում այդ օրգանիզմին։ Մի թեթև հույս է, ելի մեզ ներշնչում, արդյունքում կունենանք 16 աշակերտ։ Ամեն դեպքում մենք հույս ունենք, սպասում ենք, որ եւ ինչ որ բան պիտի փոխվի։ Ավդուրում առաջին դպրոցը սկսել է գործել 1856 թվականին 20 աշակերտին դասավանդում էր ընդամենը մեկ ուսուցիչ։ Դպրոցը այդ ժամանակ քարամե էր։ 7-ամյա կրթություն ստանում էին Հարևան Միրուշեն գյուղում, իսկ միջնակարգ կրթություն ստանում էին Կաղարծի գյուղում։ 1938-ին Ավդորում կառուցվում է դպրոցական նոր շենք, իսկ կրթօջախն անցնում է 7-ամյա կրթության։ Նույն շենքում Ավդորի դպրոցը գործել է մինչև Արցախյան ազատամարտի տարիները, որի ժամանակ գրեթե հիմնովին ավերվել էր կրթօջախը։ 1998 թվականի պետության Ավդորում դպրոցի համար կառուցվում է նոր շենք հուսավոր դասասենյակներով, ուսման գործընթացի համար անհրաժեշտ բոլոր պայմաններով։ Միակ ու մտահոգիչ խնդիրը շարունակում է մնալ աշակերտների թիվը կրկին ընդգծում է դպրոցի տնօրենը։ Ցավալի է տեսնել գյուղը դատարկվելիս, թվում է, եթե պայմանները սոցիալական մի քիչ բարելավեին, երիտասարդությունը կմնար գյուղում։ Ուզում ենք հավատալ, որ մի օր վերաբնակեցման ծրագրի մեջ կմցվի նաև մեր գյուղը եւ մեր գյուղի նման հարևան գյուղերը՝ Միրուշեն, Հացի եւ այլ գյուղերը, որոնք փաստորեն նույն ճակատագիրն ունեն այսօր։ Բելալալայա այսօր Ազգային բարեր սովորելը նոր սերնդի կյանքում կարևոր դեր ունի Աննա Ղուկասյանի անդրադարձը։ Ավելի քան 2 տարի է Արցախում գործում է Արցախ ազգային պարերի ուսուցման ծրագիրը։ Նախաձեռնության ղեկավարն է Սարգիս Պարսամյանը։ Ծրագիրն իրականացվել է նաև Պաշտպանության բանակի զորամասերում։ Նպատակն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բոլոր զորամասերում ուսուցանել ռազմական պարեր, մասնավորապես Սասնա Քոչարի, Յարխուշտա, Շատախի եւ Քերծի մարտական պարերը։ Ստեփանակերտում անցկացված բազդասերի մասնակից Գայանե Հովսեփյանը կարևորում է ազգային պարերի դերը նոր սերնդի կյանքում։ Ես որպես մասնակից մասնակցել եմ հենց բազդասերին Հայաստանի, ինչ է տվել դա մեզ։ Նախ սկսենք նրանից, որ սովետի ժամանակ Արցախում ազգային պար, երկ եւ ազգային մշակույթը համարյա վերացման է ենթարկվել։ Դրա համար հենց առաջին կարևորությունը, որ պետք է յուրաքանչյուր հայ իմանա մեր ազգային ապարերի, ազգային մշակույթի մասին, կարևոր նախադրյալ է հենց այդ ազգային ապարերի ուսուցումը։ Մենք բազդասերի ժամանակ սովորեցինք մի շարք ծիսական եւ ոչ ծիսական ապարեր, որոնք իրենց խորհրդով յուրաքանչյուրի մեջ մտցնում են ազգային մտածելակերպ եւ դա մեր Ղարաբաղյան իրականության մեջ ավելի քան պետք է ազգային պարեր միշտ էլ պարեր են թե պատերազմից առաջ թե պատերազմից հետո հուսանք որ այս նախաձեռնությունը կշարունակվի մայրաքաղաքում եւ հանրապետության շրջաններում այս կերպ տարածելով ու միշտ կայուն պահելով հայկական երկարվեստի ու պարարվեստի պատմությունը Աննա Ղուկասյան այսօր Լոնդոնյան առաջատար Արկոլա թատրոնի Գրինբորն 2015 փառատոնում կցուցադրվի հայազգային օպերային արվեստի հիմնադիր Տիգրան Չոխաջյանի Կարինե օպերետը։ Արկոլա թատրոնի հաղորդմամբ փառատոնի շրջանակներում օգոստոսի 14-ին եւ 15-ին կցուցադրվի Կարինեի ադապտացված տարբերակը ֆրանսահայ ռեժիսոր Ջերալդ Փափազյանի մեկնաբանությամբ։ Ես ցանկանում եմ, որ աշխարհին լսելի լինի Չուխաջյանի երաժշտությունը։ Նրա անունը գրեթե մոռացության է մատնվել եւ նա անծանոթ է արևմտյան մշակույթի կրողներին, սակայն լսելով մարդիկ հավանում են նրա ստեղծագործությունները եւ զարմանում, որ մինչ այդ ոչ ոք չէր լսել դրանք, նշել է Փափազյանը։ Լիբրետոյի հեղինակն է Թագվոր Նալյանը։ Փառատոնի շրջանակներում ցուցադրությունը նվիրված է օպերետի ստեղծման 140-րդ տարեդարձին եւ հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։ Օպերետի պրեմիերան տեղի է ունեցել 1875 թվականի նոյեմբերի 17-ին Ֆրանսես թատրոնում։ Առաջին իսկ բեմադրությունից հետո այն հսկայական հաջողություն է ունեցել, իսկ Կոստանդնուպոլսում եւ Անդրկովկասում բեմադրվել է ավելի քան 100 անգամ։ 20-րդ դարի սկզբին օպերետը թարգմանվել է հունարեն եւ գերմաներեն։ Կարինեն Լեբլեբիջի ներկայացվել է Ֆրանսիայի, Եգիպտոսի, Բալկաների, Մերձավոր Արևելքի տարբեր բեմերի վրա հասարակական ճանաչում բերելով հեղինակին։ 1943 թվականին Թադևոս Սարյանն առաջին անգամ օպերետը բեմադրեց Հայաստանում։ Այդ ժամանակ էլ առաջարկվեց ստեղծագործության նոր անվանումը՝ Կարինե։ Անվանափոխվեցին նաև գլխավոր հերոսներն ու հերոսուհիները, բացի Խորխոր աղայից։ 2011 թվականին օպերետը ներկայացվեց Մարսելյան հանրահայտ Օդեոն թատրոնում։ Իրանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 5 մետր հեռագությամբ հարավային քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 19-ից 24, ցերեկը 31-ից 36 աստիճան, տաքություն։ հերթական ծրագրի հերթական թողարկումն սպարված է։